Eh, Ah ouais, Nkoletan. Tu connais le blastiaf, tu peux m'appeler Papa Yazir. Eh. Mais quoi fait le mix? 4 Fofi, Tanga, Zero, Shua. Eh, si. Change it every ton wet on me, do my blood, you know, Sure. yeli, mekwe de madoa, wezo on yesu no nozo. Bobela de waton nou mi Ndalo men nou chato ni do swa mi do na yi playa Don tu do mi O clock bota bofo we de bo da me yon Mi na gba sa Chato nou bofo de we aton Mon nou chaho relou Etek bewe violoton e diya koumi Chéri, tu bois pas? Non, hier j'ai trop bu, donc je prends Coca-Cola. Fine we, mi de bon quoi kota o. On kota bodonu chantons dans mes Zomme mi je bon Un On va douer bo e do dans nous do demandes, c'est mi de quoi. do doit kubo dans na Dwako, dwako, undo dwako bodo dwakpo we nawe ya. Dwako, dwako, undo dwako bodo dwakpo we nawe ya. Dwako, dwako, undo dwako bodo dwakpo bodola nawe weya dwakpo dwakpo atomon wa ansomon dwakpo akodukwa bivoye they are fear bella o e ma vive no wea e na pare ya ta o de po On told them in 3000, mais phone nana with 2000, 5000 de bon, j'ai le week-end on a. Chante un nouveau faux dé, oui, attends, mon tacho, relou, et t'es bébé violent, et déjà très nommé. Chérie, tu bois pas? Non, hier j'ai trop bu, donc je prends Coca-Cola. A vrai dire, la bière aussi me plaisait, mais comme elle a déjà tout pris, dis-moi comment je vais faire. Les 1000 francs qui me restaient, quand j'ai fini de gérer, elle me dit de donner l'argent de On doit tout bout de oui, ouais, ouais, doit tout, doit Blakpo, ndo dwakpo bodo na we ya Blakpo, blakpo, ndo dwakpo bodo na we ya Blakpo, blakpo, ndo dwakpo bodo na we ya Blakpo, blakpo, atomo anu wa hansamo Blakpo, blakpo, akodukwa bivo eh Yeah, feel bella, e ma vivendo wea. E na paria, na paria. Tá o deco, a na levo iwea. lyrical star. Ah, ah, Rapo, Maneo, DJ Doko. Ah, Rapo, Maneo, Meko Pro, baby. Ah, Rapo, Maneo, Da, adamuto, Morgan Official. Rapo, Maneo, Femi Manaja, Nola Balsin Diafata. Rapo, Maneo, DJ Region. Ah, ah. Rapo, Maneo, President Joseph Dosso. au moins 5 de quoi na gelé de lena wa mais et tremi mais nous pour le show mais di du best des surtout na routine eh on faut neno sure make up hot baby